Hemen jarraitzen dugu gure irratsaio bereziarekin azkenekoa e, denboraldi honetakoa eta ia perrez daukagu gonbidatuak hemen ditugu txampaia ere bai ospatzeko txupinaza eta gure arrano ere bai telefonaren bestaldean kaixo arrano Hemen, kuakua, entzuten dezute Bai, oso ondo entzuten dugu Kuakuarena, zan, <laughs> arrano bat atan aizela Ata zea, <laughs> bai ez da de txuriz goiti bera edo zer? Bueno, bueno, eskakiatzen nahi naizela baina, ez pentsa. Oatzen batek hartu du katxarreko bat, galanta. Lurra doin, bueno, lokatza bino kerro. Ja. eta, zea, bota dituzten, limonada eh, limonadak eta jekin. Irrikorra, bueno. Ja, <laughs> bueno, hemen dikan ere ikusten dugu, ez? E, ba. Estreminen bidez, eta bai irina, eta bueno, mundu guztia nola dagoen goitu ibera zikina, eta hori txupinazogarrui txupina baten aldeko deialdia egin dala, baina, bueno, bitu hemen, haueko sondo basatzen ari dira behintzat. Bai, bai, bai, jendia, ba, hori da, hemen postazuna nabarmena da. Ba, lehenok momentatu dena, plaza erdila, erdila, zeola, azken ian gazte egia bat dute. Ba, oso, ondo dutze zego. Horret horretan. <laughs> Bueno, ja prest... Zateko ere, zupin, I... Ah, poetia, txitxafero jarri jadola, eh, upa, ostras, hau ze, hau ze, borroketan nahi dira, eta ez da ginola ez dakiako. Bueno, ez da initzela ja, ja, poetia jarri jadola, eta momento batetik eh, bestera bota ingo dute banda ere beste aldetik ja e, eh, dago e, Elizako eskailetan eta gila da jarri nahi tokit txar batean zetik goiko balzoitik gura botatzen nahi da eten gabe e, eh, zera <laughs> Zer Fernan barkatu? Bustetzen ari dela. Dai, <laughs> <laughs> ez dakigu gure arranoari mobi esoratuko dioten ala ez, baina bada espada berrentzuten gaituen. Arrano, bai? Bai, ez, eta zaten un abilitira dola, e, horren beste urte gutxi gora bera nola ere, ja pizkal, Espera, esperitzi bizkaba dago. Badako ba, ba, e, e, egia esateko errexia ez du esan behar, zegu hemen herribiziako estremen hori ikusten ari gara, eta benetan ikusten da hori erdi, erdialdean aldean, plazaen erdi aldean, gero, ingurutan jendea alazaiago dago, ma erdi aldeko hori da, benetan, vamos, bai. ikusgarria, ja ez dakiz ez da ze koloretakoa den, hasieran txuria, ze, eh, bertan ja, bueno. Bai, bai, hauek bai, dena kamizetak heldu eta la zaborrea bota. Argi dago. <laughs> bueno, ja, ez dakit, jendia ja, baltoian, baten bat irten dala, eta airia la, bai, bueno, bandako lagun batu jarri dira, badakizuten ez, bandak eh, aurten botatzen dula, botatzen dula txupinazoa, eta bere zuain, eh, zuzen daia tatea dia hor balkoira, eta berriz eskaiatu behar dut, haizue, ezin da, Ikusten dugu guk hemendikan ah, udaletxea euskaraz bizi nahi dut batekin, pankarta batekin eta bandakoak ere ziren bai etxaferoa bota behar duten bi laguna len intzegin duna beste arranoak eta baita ere ikusten ziren beste leio batean ikusten ziren bandakoa bere tromboiarekin eta orduan bai. Baina nokerrez banago, menduak banda eta Mikel Izagirre bai, dira, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, botako dute zuziri. Bai, bai, bai, hori da, Mikel Izagirre ere parte hartu berdo. Mhm, hori da, hemen dikani. Bueno, ba, ez da tendez, ja momentu batetik bestea izango da asunto hau, eta jakin nahi baldin bat zutezio hemen no, nik ontatzeko, eh? Antzue, eh, gero erakutsiko argazkia. targazkia, argazkia gata dituten, emengo zerrik eita. <laughs> Oso, ondo. Oso, bueno, hau, momentu ba, hau zurea da harra, no? Gure kalkoen arabera, minutu bat, así que zuretzako FM uneko sintonia guztia. Eh, barkatu? Zuretzako sintonia guztia oantxe bertan. Ja, ah, bai, niretzako, Nara, niretzako. Baita ere badauden, eh, ez dut komentatu, bino, etorri dia, jende bat, hola, enturrin eh, batzukin, eta, ara, Zareko izuet, bota iriala, bota iriala, bota iriala, bota iriala, bota iriala, bota zuten dezuten ez, lertu, lertu da zendea, ostras, berriro ere. Ba, bueno, beste jendian beste bat eskatuz, ahi diala gazte batzuk, beste bertu, beste, beste bertu bat eskatu, zendia nahi duna da, marcha eta marcha, aitzakila da. Ba, oain bai Elizako erlokuan, justo, punto, iristen aida la horraza, Eta bai, bai izan behar dula, ja kamara guztiak. Badoa, badoa, badoa, utengo txipinazua. Naiko motel, eh? Oso Marrano. Oso ondo, venga. Ni, Jasker. Bai. Uste moditzu egon, Entzuten chupa, para chupa, para chupa, para chupa, para chupa, para chupa, para chupa, para chupa, da, chupa, para plazakoa para chupa, plazakoa oso bajo entzuten da hor no, no, ikusten ba, bai, bai. irina bota eta bota eta rautzak bai. bueno, hemen garbi garbi gaude momentuz ba, baina bera da jetxiko gara bera ere bai, eh, ya, bai. gutxi bat hola bai, bueno, horrela egoteko ez dakit horrela egotea lortuko dugun gaurkoan zeia gaude hor plazan eta bueno, jisten garen erakoia hori dana ez ikusiko Baina, eh, bueno, beste... Eta horrela ez, gara jarriko iundu baino lehen. Hori Iundu ondoren agian bai. Hori da. Bueno. ara no dako hau bestaldean. Badoa, kabira, eta mendik guztira, bertan irrat, eh, irratiko estudiozan ikusten gea. Hori da, vale, oso ondo, oso ondo, la mikaina aurreko dutan bezala, Bueno, hor ikusten ditugu ikurrinak, ikusten ditugu amispiaren aldeko banderak, ez Eta zer gehiago, ba, jende pila bat, kusikak, galde batetik bestera. Centenario, pixkat.